1988-ի փետրվարի 13 ու հետագայում պայքարի երկար ճանապարհ։ Կհիշեք այդ օրերը։ Իսկապես երևի թե բացառիկ մի երևույթ էր Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը, նրա ազգային ազատագրական շարժումը, որովհետև եթե դիտարկենք, տեսնենք թե ովքեր են ներդեմ, ապա համաշխարհային ուժ է աստորեն մեր դեմ կանգնած։ Երևի թե ոչ ոք պատմության ընթացքում թուրք զավթիչներին դիմակայել չի կարողացել։ Մեր Արցախյան շարժումը այս առումով բացառիկ մի երևույթ է եւ այն հաջողությունը, որ մենք ունեցանք այդ շարժման ընթացքում, կրկին կարելի է համաշխարհային երևույթների, եթե այդպես չլիներ, Հիմա տեսեք, Ղարաբաղյան հարցը, խնդիրը կամ Արցախի խնդիրը համաշխարհային թոփ խնդիրներից չէր լինի եւ ամբողջ աշխարհում այդ մասին չէին խոսի։ Եվ հիմա էլ, հիմա էլ չի նվազում դրա սրությունը, ակտուալությունը եւ դեռ հայտնի չէ թե հետո ինչ է լինել։ Ես համոզված եմ ինչ է լինելու, գիտեմ թե ինչ է լինելու, որովհետեւ Արցախը մի տարածք է, որտեղ պատմականորեն հայերը ապրել են, ապրում են եւ շարունակելու են ապրել, բայց դա մեզ մեր տեսակ գավաթն է ձևավորում, պայքարող իր հողին կարճած, ամուր կարճած։ Սրանք բոլորը եթե հոգեբանորեն ամբողջացնենք, ապա բոլորը մեր տեսակի նկարագրությունն է, որը կոչվում է կռող Ղարաբաղցի, կողքը հաստ Ղարաբաղցի։ Տեսեք այս շրջափակումը երկու ամիս տևում է եւ դեռ կարող է ձգձգվել, առաջինը չէ, իդեպ պատմության ընթացքում միշտ էլ այդպես եղել է։ Էլ ավելի ամրացնում մեր կամք։ Գուցե ուրիշ ժողովուրդներ կնմնվան, կթուլանան, բայց ոչ, Ղարաբաղցին դառնում է ավելի դիմադրողական, դառնում է ավելի համոզված, իր գաղափարներով։ Ահա այս առումով Արցախյան Ղարաբաղյան շարժումը շատ կարևոր նշանակություն ունեցել ողջ հայ ժողովրդի պատմության համար։ Պարոն Երամիշյան, 88-ի հիմնական կարգախոսը միացումն էր, միացում Մայր Հայաստանին։ Ինչպես ստացվեց, որ 91-ին ժողովուրդը ընտրեց անկախությունը։ Ես այդ մասին խոսեցի, որովհետև մենք ընթացս ընթացս կարծեք փորձում էին կամ արդարացում գտնել կամ համակերպել ընդունելի, ինչպես ասում են, կարմիր գծերի, որովհետև անկախության գաղափարը ինքնին եւ վարինքնողի եւ լավ է, որովհետև դա ճանապարհ է դեպի միացումը։ Ի վերջո մեր ժողովրդի երազանքը կա, եղել է, մնում է եւ միշտ լինելու է միասնական լինել։ Անկախությունը դիտարկվել է որպես այդ գաղափարի կամ այդ երազանքի իրականացման ուղի ձև տեսակ, որ ընդունելի կլիներ նաեւ աշխարհի համար։ Ես երբեմն այո դառնությամբ նշում եմ, որ պետք չէ հետ կանգնել միացման գաղափարից, ժողովուրդը համենայն դեպս իր երազանքի մասին պետք է մշտապես խոսեր, իր տեսակետը չպետք է փոփոխեր եւ իր վերջնանպատակը միշտ պետք է պահեր որպես նշաձող։ Այսինքն առավելագույն պահանջները դնելով գուցե հնարավոր լինել հասնել նվազագույնին։ Երբ դու հետ քայլ ես կատարում, ապա դա դիտարկվում է որպես այլ ավելի նահանջի պարտադրելու հնարավորություն։ Ինչպես հիմա է այս զիջումների քաղաքականությունը, մեկ զիջումը հանգեցնում է քո դիմաց կանգնած գիշարչի համեմատությունը թող տեղին լինի նրա խորժակի բացմանը այս է ամբողջ գաղտնիքը ահա թե ինչու միացում անկախություն մեր ժողովուրդը դիտարկում էր որպես երկու տարբերակ մեկ երազանքի իրականացման համար 2023 թվականի փետրվարի 13։ Արդեն 2 ամիս է Արցախը ամբողջական շրջափակման մեջ է ու այսօր կարծես Երանի ենք տալիս 88-ի այդ միասնականությանը։ Այ ինչը անհրաժեշտ այդ միասնականությունը վերականգնելու ու վերակտնելու համար։ Գիտեք, այն ժամանակ էլ միասնական չէ։ Այն ժամանակ էլ կային տարակարծություններ, կային թերահավատներ, կային գաղափարակիրներ, ակտիվիստներ, կային հետևորդներ եւ միշտ էլ այդպես լինում է։ Ժողովուրդը միշտ էլ ունենում է նույն շերտերը, ունենում է նույն թերահավատները, նույն գաղափարակիրները եւ այլն, Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ովքեր են ձևավորում էլիտան եւ ովքեր են առաջնորդները։ Երբ որ առաջնորդները կլինեն իրենց գաղափարներում հստակ, այդ դեպքում էլ ժողովուրդը կդիտարկվի որպես միասնական։ Երբ որ շիլաշփոթ, խառնաշփոթ է այնտեղ, ժողովուրդը կդիտարկվի որպես ոչ միասնական։ Ով է խլել մեզնից միասնական կամ միասին ապրելու գաղ։ Իհարկե ոչ ոք չի կարող մարդու սրտից հանել այդ երազանքը, բայց որ կուսակցությունների տարանջատում, քաղաքացիական կամ ժամանակակից եւ այլ արժեքների, կեղծ արժեքների ներդրման ճանապարհով փորձել են մեզ թուլացնել, դա էլ կա։ Մենք կարող ենք, կարող ենք այո լինել միասնական, պարզապես հարկավոր է գտնել այդ գաղափարների ծիլերը, որոնք ժամանակին, ինչպես 88 թվականին էր, յուրաքանչյուր մարդու, յուրաքանչյուր հայ մարդու սրտից, մտքից եւ գաղափարից էր գալիս։ Ես համոզված եմ, որ կլինի, դա էլ կլինի։ Այո։ Ինչ կմաղթեք այսօր մեր ժողովրդին որպեսզի իր մտքերից, իր գաղափարներից հետ չկանգնի երբեք։ Հետ կանգնեցիր, եթե բնավորության գից դարձավ զիջելը, եթե ես չեմ խոսում խելամիտ փոզիցիոնների մասին, ես խոսում եմ զիջումների մասին, որը հանդուրժատրելի է, դա բնավորություն կդառնա եւ աստիճանաբար դու կհայտնվես չեմ ուզում այդ բառը ասել, բայց դուրս կհայտնես խաղից դուրս վիճակում, լավ, այսպես ասեմ, եւ գործոն լինելուց կդադարես։ Հիմա ցավոք սրտի ինչպես մեզ հետ են վարվում, իբր աշխարհի ուժեղները, իբր։ Իսկ աշխարհի ուժեղը նա է, ով ունի իր համոզվածությունը, իր հավատը, իր ուժեղը ինչով է ուժեղ լինում։ Մենք ենք ուժեղը։ Պարզապես պետք է վերագտնենք մեր ուժերը։